ophis kai galae kai mues ophis kai galae en tini oikia emakonto hoi de en tauta mues aei catanalis comenoi hupo amphoteron hos etheasanto autus machomenus exelthon badisdontes idontes de tus muas tote AFENTES ten pros heautus machen e pequeinus et trapesan huto kai epi ton poleon hoi entais ton de mago gon stasesin he autus pareis ballontes lanzanusin autoi hecateron paranaloma ginomenoi